Bacterioi subtenas movigion de intesto. Esploristoi malcovris novan mecanismon. ciel la intesta flauro contribuas al sana digestado. Quelcae intestai bacterioi helpas alla nervo celoi en la intesto reguligi gian ondezan cuntirigion, cae tiel plu movi la enhavon de la intesto. La muscoloi, devando de la dica intesto, cuntirigias, cae malstrecigias alterne. Tio productas ondezan movon. Tia maniere, la enhavo de la intesto estas plu movata. La regulado de tiu tiel nomata peristalto ocasas per nervocelloi en la intesto, Cetio, la nervo celoi evidente riceva subtenon de certai intestai bacterioi. Ciel svisai esploristoi cune cun gecolegoi el Londono rapportas en faca giornalo. Mult forma bacteria comunumo en la homa intesto essenze influas la sanon. La bacterioe producta substanzoin quiui influas la funcciadon de multai organoi, inclusive de la cerbo. Estis iam conate, che existas contexto inter la ceesto de certai bacterioi, cae la rapidezzo per ciula en havo de la intesto estas plumo vata. Restis tamen mal clare, ciel intestai bacterioi influas la funcciadon de milionoi da nervo celoi en la intesto. La internazia teamo de la universitato, cae de hospitalo en Berno, cae la cefa autorino el instituto en Londono, successis identigi substansoin ciui devenas de certai bacterioi, cae ciui efficas al nervo celoi, ciui reguligas la intestan movigion. Tio estis quas serciado de pinglo en foino, accentas la autoroi. La nervosistemo en la intesto estas extreme complica retajo, quiu nur tre malfacile estas separebla de la aliae celoi en la intesta structuro. Crome estas productatai multai diversai substansoi, li diras la esplorista te amo laboris, helpe de musoi, kiwi ne posedas intestan flauron. Compare cun bestoi, cies intesto estis setlata de bon bacterioi, lautio, la intesto de la sen bacteriae musoi, movigis malpli. Ciel montrigis, en ce esto de intestai bacterioi, speciala receptoro, sur la nervo celoi en la intesto activigis. Tiu shaltilo, kiu nomigas aril carbon hidrata receptoro, ahoro, estas grava por la funcciado de diversae celoi en la intesto, kiel tio jam estis conata. La nova studajo nun montras che intestai testa nervo celoi evidente usas tiun receptoron por ecconi la ce eston de intestai bacterioi, cae por reguligi la move de la intesto. Anomalioi de la intesta movigio staras en contexto cun malsanoi ciel la agazigia intesta sindromo au affeccioi de la intesta funccio post operazioi. Helpe de la novai ecconoi, la scientistoi esperas trovi eblan aliron al terapioi por mildigi la sequoin de anomalia intesta movebletso.